71. Odg'urmishning Alayga nasihat qilganligi aytiladi. Odg'urmish javob berib dedi: "Ey Aliy, Xudo seni barliq tilakingga yetkizsin. Bu mash'um kavak dunyo, koni dunyodir. Necha bagni qiritdi, lekin o'zini qiritmadi. U seningda ko'p baylarni so'yib o'tkizib atdi. Endi sonoma heris bo'ldi, lekin senimi tashlaydi." Сән уныңға хақиқи көңніңні бағламығын. О, хақиқатан вапа қыммайды, үмітні үз. Менің пәнд нәсихатларымның керекі неме? Бұл заман нәсихеті саңа күпая әй тірік. Сәндің бұрын жаһан сорғалла қені. Уланың қанчысы кәтті, күш құдреті қені. Ула қаяге кәтті, нәзәр сал, ойлан. Саңа мұ уяққа барадыған күн еқін. Sana əmdi bəglik mərtəbəsini isb Sen Sənmi uzun turmaysan, hazırlıq görüb yür. Ulağı nimi payda bəgən bolsa, bugün sənmi şunu qıl, keyin ləzzətigə erişsən. Ula ölüm peytidən yemigi pişayman qıldı. Sen şunundan yıraq dur, yaxşılıqni tilə. Bilimlik dana nahayt yaxşı aytqan. Bilimlikning so'zini unchi yoqut degulik. O'lganni ko'rganlarmi tirik qolmaydi o'limga hozirlan paylingni qo'pol tutma ey o'limni bilguchi va g'aflatda yurguchi bu tiriklik o'tib ketadi o'z hassangni ol behud bo'lib yurguchi ey orzuning quli o'limga sal qarama bir kun seni og'ili keladi bugun o'tkazgan kunlaringga qarab boq hammasi bir tush bo'lib qoldi aql bilan o'ylan agar sen yaxshilik qilgan bo'lsang o'zing uchun mangulik ajr qilgan bo'lasan agar hayotingni behuda o'tkazgan bo'lsang kech kunduz uxlamay pushaymon nadomat chek orzu qilish bilan mangulik hayotga erishgili bo'lmaydi yigitlik kuch quvvati hargiz yenib kelmaydi sen ega bo'lgan fursatning hammasini zoya qilma o'limga tayyorlan ibodatga oldirig'in ey ali nazar sol sandan avval otang aldi to'liq hukmronlik qilgan bag edi xazina hoshomat va lashkar egisi bo'lib orzusiga erishib bir necha vaqt yashadi oxiri o'lim tutib uni eb ketdi uning yuksak danqi foyda bamidi otang o'ldi ketdi sana pand nasihat badi otining pand nasiyatini tutsang sanga qand shakar bo'ladi buningga o'xshab ketadigan munu so'zni angla esingda tutsang foydasi bo'ladi va ko'z bo'ladi otang mayli qaysi vaqtda o'lgan bo'lsin sana aytqini shuki ey o'g'lim ko'zingni och o'yg'on meni o'lim tutdi ketiyotaman sanami navbat keladi o'zingdan keyin yaxshi nom qoldirishga tirishqin otaning onaning o'limi tamoman o'g'il qiz uchun pand nasihatdir tushunib o'zlashtir otangnimi onangnimi o'lim qo'yib atmadi payti kelganda senimi qo'yib atmaydi ko'zingni och dunyo ularga qarshi жапа qildi bu qiliqini tuzitib саңа вапа қылаттымы? Тіріклікні қадірлі, зөрір ішлағы сәріп қыл. Кішіләге сахават қыл, мал бә, саваплық тап. Өтіватқан күніңдің кереклік нәрсәңні ал. Заман сені еп кетеді, тәйярлықаңны қыл. Сән халқның шүнчевала жүкіні көтірдің. Сәгек бұл, ғаплеті қамма, ойлап іш қыл. Bir top aş böğrüle etrafınca toplandı. Koylarını bek koğda ey batır hükümran. Elinde birer kişi tünügün aş kalan bolsa, onu xudo senden soraydı, közünü aç. Ey Ali, bugün meşeldek yanmaktı sen. Lekin yo'ruqligi boshqalarga düşüdü ey mulayim. Hayatın ahırlaşsa, yeyishing cho'ngaysa bu kishilaring sanga nima manfaat beradi kishilar uchun o'zingni o'tqa otma o'zingni zo'mi zo o'tda kuydirma ulug'liq buyuklik beylik, hammasi o'lim kelib ishkingni ochsa qep qoladi to'g'ri bo'l odil qonun yurgizgin shundoq qilsang beylik uzun put tirab turalaydi ulug' donishmanlar ajoyib yaxshi bilim bergan bu so'zga amal qilib shu yo'l bilan mong baglikning ulini mustahkamlashni xohlasang qonun chiqa adolat yo'lini tut yana bir dunyolikqa ega bo'lay desang adolatni tutqin so'zim tamom ey men bagdiguchi ko'nglingni cho'ng tutma dunyo va davlat vafosizdir uningdan voz kech bu dunyoning baxtiga bakmi ishinib ketmagin uning qiliqi vafosiz o'zi ishonchsizdir ey ali bu qasr saroy o'rdi o'rni sanga nisib bo'lgan bir qo'nalg'idir buni bil sandin qila bu yerda qo'nib o'tgan ular bu qo'nalg'udi yerlashmadi udul ketishdi bu o'rdi joylar endi sanga nisib bo'ldi yuk taxlaringni o'zingdan avval avatibat bugun bu yerda qasr saroylarni yasama o'tayotgan yil oy kunlar senimi qo'ymaydi eb ketadi o'zingning yotadigan o'rning aniqdir qara ashu o'rinni yaxshilik bilan zinnatligin ay shuhratlik bu o'rda saroyni bugun mening deb bilyotsan haqiqiy o'ylab qarasang sening emas bu o'rda saroy sanga nima deydi angla diqqat qilsang faqat chin so'zlaydi ay qahramon buni san meningki mening da'vatsan nemishqa shundoq deysan nemishqa sening bo'ludi sandan keyingilar seni çık deydi u yerda kütüp kutib ve va mening mening deyishyotidi ey dünya begi bu dünya bir Zindan zindon ichida g'am qayg'udan boshqa hech narsa zindonda ortiqcha shodlik tilama shodlik va oromliq joyi faqat jannatdir o'tkinchi rohatni rohat deb hisoblama bu vaqtlik shodlikni shodlik deb atama qandoqli bo'lmasin bu davlat uzun turmaydi qochadi to'plagan mol dunyolaringning hammasini chechib chechivitidi u dunyoni abadiy hayotlik o'rni bil Bu dünyanın nərsələrini taşla, uningdin yuz öyrəgin. Rohatni taşla, məngülük orzularni tila. Bu məngülük rohat mushaqqat bilan kilidu. Xudoning fazilatiga bir qara, o'ylan. Qanchilg'an yaxshiliklarni qildi, yaxshiroq nazar sal. Ko'pchilik xalq ustidan qo'lingni uzun qildi. Tilak orzuyingni badi, til so'zingni ravon qildi xudo sanga o'xshash vujudi bor qullarini sanga muhtoj qildi hammasini ko'ryapsan bugun buningga shukr qilish kerak ey hukmdor xudoning bandalariga muloyim va yaxshi bo'l tangri seni adolat uchun tikladi odil bo'l adolat bilan tur hamma ishlarni aql idrok bilan ishla havoyi havasga berilma ko'nglingni tirik tut barcha xalqingga mehribon bo'l cho'ng'imi kichikkimi o'xshash adolat qil xalqning huy payli aynib buzilsa ko'rib turib qo'yibatma tuzat yo'l qo'yma bilimi dengizda kishi nima deydi angla har ishni bilim bilan qilib yuzingni yo'riq qil bugun hamma narsa yaxshi bo'lsin desang o'zing yaxshi bo'l ay alning ulug'i Барлық бұлғынышланы тазалаймын десең, алды білен өзіңні тазала, andın xalqın tazılınudu. Bu bəglə başdır, baş nəgi basa, барча əgəşkən kişilə onun keynidin manıdı. Xalq buzulsa, уни bəglə tüzəydu. Əgər bəg buzulsa, уни ким tüzəydu? Sən öz qılıqlarını tüzət, hərkitinni toğrula.'' ondin xalqning qiliqlari tuziladi san xotirjam bo'lasan san o'zingga yarashadigan ishlarni qilishni xohlasang yaramaslarga yaqinlashma söz tamam. yomonga qo'shilma pitni pasatdan yiroq tur bu ichki qiliq bilan kishining yuzi qora bo'ladi o'zing yaramas yomon narsalarni xohlasang yaramas ishlarni qilma qat'iy so'zim shu ki berilma ichimlik ichma bu ikkisi bir dengizdir uning kechki yo'q huy paylingni to'g'ri tut harakating muloyim bo'lsin aql yo'l boshlag'uching bo'lsin bilim kengashching bo'lsin diling bilan tilingni to'g'ri qil fazilating ulug' bo'lsin o'zingni unutma yo'lingdan adashma ko'nglingni cho'ng tutma takabbur bo'lma qo'shin xizmatchilar ko'p deb ko'ksingni kerima qanchalag'an botur takabbur gidaygan kishilarni o'lim yagi ko'mdi tuproq ustini yopdi bilimlik yetilgan kishi bak yaxshi aytgan bilimlikning so'zini tutsang barcha ish yaxshi bo'ladi xazinam ko'p deb mol dunyolaringga mag'rurlanma hashamatim qo'shinim ko'p deb ko'ksingni ko'tirma kuchiga mag'rurlanib ko'krak keriguchi oxiri bir poshig'a amal qilolmadi ishda g'azablik bo'lma ochiqingni bas agar ochiqing kelsa kekash bo'lib ol din ishlaridan boshqa ishlarga oldirma oldirab qilgan ishda kishi foydaga erishaolmaydi inom berish to'g'ri kelsa oldira vaqtida ba jazo berish va qamchilashda egri besiqsiqni tanla Сөз вә әрекетіңді ходықма, алдырақсан болма. Сәвір қыл, сәвір қылған кіші мұлайым дейілді. Сехи бол, халқы малта қытып бә, егізгін, бехіл болса бәгілі өз намыны бұзуды. Қопал сөздемәслік, өзіні чың тұтыш керек. Қопал сөз кішілерінің көңіліні тез соғытуды. Барчы кішіге шерін тіл білән сөзлә. ochiq chiroy yo'riq manglay bo'l san xalqning sarxili harakatingmi sarxil bo'lsin diling bilan tilingni to'g'ri tut ish harakating to'g'ri bo'lsin ovam yaxshi bo'lsa uning yaxshiligi o'zi uchun bo'ladi ay xalqning ulgusi agar bagla ish harakatini yaxshi tutsa hamma yaxshiliklari bilan algi ming xushalliq beg'ishlaydi agar baglarning huy payli yomon bo'lsa yomonlar kuchaydi yaxshilikning izini yo'qitadi yomon bo'lib nomingni yomon qilmag'in yomonlarni bosqin ularga yo'l qo'ymag'in yomonlik zahardir bu zaharni yema zahar yugichining hayoti xarob bo'ladi kim aqlliq bo'lsa shuni yiqin tut bilimlikning so'zini angla haqqini ba ishonchlik chin to'g'ri va yaxshi nom chiqargan kishilarni o'zingga yaqin tut ularga ishingni topshir bu aldamchi dunyoning qiliqlari vafosiz jafoliq behud bo'lma hushyor bo'l uning yo'li bak tayg'oqdir qara u bezinib jilva qilib ko'nglingni oludi ko'nglingni bergandan keyin yuz o'rib tashlab ketadi o'limingni unutma g'am qayg'uni qisqa qil o'limning hujumiga uchrama ay baxtlik hukmdor ey ali g'aflat bilan uxlama bu baglik bilan mast bo'lma ay muloyim bugungi halovatga aldanma o'ylan oxiratlik halovatni izda yaxshi o'yla u dunyoning shodlig'i uzun halovati ko'p halovat bo'lsa ana shundoq bo'lsa muvofiq bo'ladi halovat yaxshilikni xohlasang yur yaxshi bo'l ko'p nozu ne'matlar ichida mangu yasha bilimga ega bo'lgan bilim bilan aldi hurmat qozongan kishi nima deydi angla xudo izzat bersa uning oxiri bo'lmaydi ko'p rahim shafqat ichida alovat ko'rasan agar sen mag'rurlansang xo'rliq muqarrardir xo'rlinish azobiga kimni toqat qila olaydi Ey Ali, бүгін өзіңні тебеп деп есапла. Халқның әммісі ағырық, саңа мұқтаждыр. Бәзісі зұлым мұшаққат көген, бәзісі кәмбіғаллік білен әлем чәккен. Бәзісі ач, бәзілері ялыңач, бәзілері болса қайғы білен надамет қымақты. Қара, бұланың давасы сәнді. Дары дәрман білен давала, tevib bo'l agar sen dori darmon bilan davolamasang xalq hayotining opiti bo'lasan oxiratda bir xudo sandin so'raydi javobini tayyorla o'zingni xalos qil hayot tez o'tib ketadi baglikmi qoladi sanga zurur bo'g'ini yaxshi nomingdir ey ali bu dunyo bir terilg'i etizdurki nima terasang qo'lingga shu tegadi yur yaxshilik qil yaxshilik urug'ini terig'in buningdan sen mangulik yaxshilik topsan el qurgan dono hokim al ishlarining yo'lini biladigan bag nima deydi angla ey bag bo'g'ichi ey xalqning ulug'i diling bilan tilingni kichik tut o'zingga foydaliq ey algi bosh bo'g'ichi qo'li ustun hukmdor hamma ishda oldi bilan bilimni ishqa sol har xil har turlik ishlarni bilim bilan ishlagin hamma ko'rkam ishlar bilimdan keladi bu dunyo kelib ketguchidir u hargiz turmaydi sen yo'qolmaydigan bir yaxshilik qil dunyo qoladi tug'ilganlar oxir o'ladi yomon bo'lsimi yaxshi bo'lsimi nomi qoladi yomonga qaytilma yomon kuydiradi noming yaxshi bo'lsa yaxshilik izi qoladi ey ali sagak o'yg'oq turishga tirishqin g'aflatda qolgan kishiga boshqalarning ziyni tegidi baglikning negizi ehtiyotchanlik sagaklikdir yana bir dunyoni xohlasangmi shuning bilan erishsan bexud bo'lma bexud bo'lsang baglik ketib qoladi bexudla har ikki dunyoda nadomat chekadi o'zingga dushman tepivonma va qon to'kma bu ikki gunoh uchun jon chiqqanda faryod cheksan haromga aralashma o'zingni ching tut oromni yegichining o'rni jahannamning tegidur barcha odamlarga mehribon bo'l kishilarning ziynini ko'zlama yo'lingdan ozma may ishma fitna fasodlarga qaytilma yiroq tur bu ichki ish saroy o'rdi qal'alarni buzudi tug'ilgan kishi o'lim uchun tug'iludi o'lguchi kishi nomi bilan iz qoldirib ketadi Bu bir tutam hayat tugaydi, oxirlashidi. Yomon bo'lsimi, yaxshi mu nomi kalıdu. Bu dunyo seni bazlab tavirtidi. Bexud bo'lma, g'aflat seni uxlatib qo'ymasin. Qara, kishini uxlatadigan g'aflatdir. Uxlagan odam ish kuchlarini tashlab qo'ydi. Kishida har xil g'aflat bo'lmagan bo'lsa edi, u farishta bo'lib ibodat qilgan bo'lar edi bilimlik bu so'zni bak yaxshi aytgan buni tushangin ay bag'ri kang xushalliq bilan ayshi ishrat hammasi g'aflatdir afsuski bu g'aflat bilan kishi o'zini yo'qitadi behud bo'lma g'aflat uyqusi seni uxlatmasin yo rabbim bu g'aflat uyqusidan o'zing saqla elingda ko'z quloqingni ishtiq qil hamma kishiga shafqatingni yetkuz xudo oxiri sendan so'roq savol so'raydi xudoning so'roq savoli hammiyaga yeyilgan to'zoqdir nazar sal taqvodor kishi nima deydi taqvodor so'zini tutsa ish ravoj topadi ey erkin yurguchi xalqning o'ktimi xudoning so'roq suoli bor tadbiringni tayyorla ay o'z maylichi yurgichi gunohkor meyib xudo bir kuni seni so'roq suol qiladi ey behudalik bilan maishat qilg'uchi hisob berishga tayyor bo'l chiqish yo'lini top qara xudo hammasini so'raydi hisob oladi qutuladigan yering bormi kechib boqqina qani ey ali kılıç qilich qamchi seningda turadi bu qamchilar bu jazolar Yamalla yamallıklarını yomonlar sen mi ceza jazo berishni tashlama Ceza koralını çın tut Yamalla kamçı yepmi tuzalmasa o'zingni imkan kadar ulardan qo'rda Ali yaman bo'lsa dunyoni bozudu. to'sib turg'uchisi bo'lmasa yo'ldan azadu yaxshilarni qadrla yaxshilik yetkiz shundoq qilsang xalq yaxshi bo'ladi ay shavkatlik o'yinga berilma o'zingni aya rohat farog'atga eris bo'lma kuning oz qoldi qonunni adolat ustiga o'rnat to'g'ri qonun bilan baylik qad tura olaydi kuchingning yetishicha g'ayrat qil behuda ish qilsang o'zr so'rab tur xalqqa boshchilik qilib qonun bilan aldidong chiqqan kishi nima deydi angla ey bay taqting yetkicha g'ayrat qil xalqqa odil bo'l tegishlik hassisini ba agar kamchilik yuz bersa o'zri so'ra tiling bilan har kuni tovba qil xazinangga oltin kumushni ko'p to'plama nima bo'lsa kishilarga bagin ko'p ulashtir o'lim tussa boyliqing sandan keyingilarga qoladi o'g'il qizlaring yomon ishlar uchun sarf qiladi g'ayrat qil tirikligingda mol dunyoni tez sarf qil hisob berishdan qutulg'in o'zingga savobliq tap xalq ichida yuksak kishilarning yaxshisi xalq begi bak yaxshi aytgan edi ey xazina to'plig'ichi jahon baglari xazinangni o'zingdan keyinkilarga qoldirma rohat farog'at oynib ketadi hisobi sanga qoladi hisob berish sanga yuklanmasin ey esil mo'ysipit ey boy bo'g'ichi xalqning sarxili boyliqingni kang toqitib ko'p savob ol vafosiz dunyoga ko'ngil bog'lama oxiri sanga jafo qiladi uningga berilma ey xalqning oldida mong'uchi bag bu baylikni boldurroq tashlab o'zingga o'rin hozirla ey osh tamaxo'r xiyolparas kishi o'lim yoqongni tutmasda boringni beravat o'lim yoqongni tutsa oxir bu mol dunyoning foydasi yo'q mollaring qoladi rohati sanga bo'lmaydi oz yegin ay ali ko'p ibodat qil so'zni oz qilib borliq fazilatlarni o'rgan kambag'al tul yetimlarga nazar sol yo'qlab tur bularni avaylasang haqiqiy adolat qilgan bo'lasan g'ayvatxo'rlarni o'zingga yaqin yo'latma cheqinchilardan o'zingni yiroq tut ulardan saqlan bundoq kishi kishilarning ziyonkashlaridir kishiga ziyonkashlik qiladiganlarni san dushman bil dushman oshko'z kishilarga aldi huquq bama shubhilanmaginki ular ro'noq topgan alni buzudi o'zingni davzaxdan yiroqlashtirishga tirishqin ko'p yaxshilik qil xudo seni qo'g'daydi bugungi kuningdan oxiratdiki kuning oxiratdiki tuning hammasi yaxshi bo'lsin bilimlik xushbeil kishi yaxshi aytgan qiladigan ishlaringni so'zma so'z yozgan bugun uchun oxiratda so'roq kuni bor oxiratni o'ylasang to'g'ri yo'lda yur bexud bo'lma sagak tur uxlama Ұйқылық uyquliq ko'zingni o'yg'oq tut uyquni tashla dinning doli bilan dunyoning doli қаршы qarshidir ikkisining yo'li bir biriga yaqinlashmaydi bir biriga zid dinning dunyo bilan birikishi qiyin bu ikkisi qovushmaydi buni bilish kifoya birsi yiqinlashsa yana birsi qochadi ikkisini billa tutsa kishi yo'ldan ozadi dunyoni boran chopqun yomg'ir deb hisobla keludida ozroq guldirlaydi lekin tezli jimiqidi baxt kelib hammani ishking oldiga to'playdi ko'ngil bog'lasang hammasini boshqaga berib etidi amdi boy bo'ldim deganda kambag'al qilib etidi qadrlik bo'ldim deganda tuproqdek qadrsiz qilib etidi dunyo to'qliqining hammasi ochliqdir rohiti shodliqi bo'lsa jafodur qara ey ali nafsingga qarshi qattiq jang qil nafsning tilikini o'rindima o'zur ko'rsatma hammadan yomonroq dushman shudir uningga yaxshilik qilsa u yomonlik qiladi vafo qilsang uning badaliga beradigan javobi jafodir jafo qilsang undan sanga vafo qiladi nafsingni xo'rlasang o'zing aziz bo'lasan biliming bag aqling xon bo'ladi qara Bu dunyo bir dushman nafsingmi dushman Bu ikki dushmanning tozoqlari qorug'liq turadi. Bu baxtingga mag'rurlanib, ko'nglingni cho'ng tutma. Tiriklikka to'limi ishinib ketma, umidni uz. Buyuklik, ulug'liq o'tkinchidir. Bu davlat o'timi bir kuni o'chidi. Esil ulug' kishi nima deydi angla. mehribon kishining so'zini tutsa foydasi ko'pdir bu baglik bilan san ko'ksingni ko'tirma ortiqcha ko'krak kerib ketma o'zingni saqla bu arzimas dunyoni tashlandiq narsa hisobla xudo u dunyoda ko'p nozin ne'matlarni berdi ey ali uch xil kishining noit tanlang'inini izda Ondan keyin bu 3 kishiga ishingni topshir. Bularning biri qozi. U zirak, pok, taqvodor bo'lishi, xalqqa foydasi tegishi kerak. Ikkinchisi xalpat. U ishonchlik, chin bo'lishi kerak. Shundoq bo'lganda xalq halovatga erishidu, baxtli yashaydi. Uchinchisi vazir. U bak tanlangan bo'lishi kerak. xalqqa nima kelsa shuningdan keladi bu uch ishni qiladigan kishilar to'g'ri odil bo'lsa xalq halovatga yetadi kunlari yo'riq bo'ladi eling ro'naq topidi va xalqing beyidi shu chog'da sanga yaxshi duo qilinadi bu uch ishdiki kishilar yaramsiz bo'lsa butun alning ishlarimi yaramsiz bo'ladi buningga taqlid qilib munu so'zlarni aytiman bu so'zlarni anglig'in ay xushchiray bagni tutib yetaklaguchi vazirdir bagning elini ordisini nomini mashhur qilguchimi vazirdir agar vazir chulvurni ta'turisiga yetaklasa hamma ish ta'turmangidu bu mening ko'z qarashim bu dunyoni tayyor bir dasturxon hisobla qimirlagan inson uningdan oz to'laydi Bizdin burun o'tgan ajdodlar qinib to'yg'ichi yedi va o'lib ketdi qara ular ulug' to'yga nazar tashlab yotmoqda shubhisiz biznimi bir berishga chaqirmoqda yana bir avlod ular qo'saq tikilar bo'lib ular dasturxondagilarni bizdan keyin dur. bu avlod bizning qo'pib ketishimizni kütüdü. yana birlari bo'lsa yenig'i kelishimizni kutudi bu dasturxonning ne'mati bugun bizga nisib bo'pti bizga qanchalik yemek maishat beralaydikin o'lganlar bizni u tarafga chaqirmoqda qo'saqdikilar bizni o'rningdan qop deb qo'g'lamoqda qara biri qo'g'laydi biri chaqiradi bu ikkisining o'ttirisida kimmi hozir alolaydi ey ali behud bo'lib ko'p o'ylama baylikda uzun turmaysan ey xushbeil ey ali haromga qo'shilma uningdan saqlan harom bilan ko'ngil qoridab ketadi buni cho'nqur tushan ey shuhratlik taqvodor bo'lay desang halol maishat qil haloldan rizq top halol maishat qilgan taqvodorlikning beshi halollik deb bilgan kishi nima deydi angla halol maishat qilgan kishi xudo oldida gunoh qilmaydi halol maishat qil atilik o'ziqingnimi halollik bilan tayyorla kimning geli va agni pok bo'lsa u gunohdinmi butunlay pok bo'ladi pok bo'lishni xohlasang gelingni tozala geling pok bo'lsa paydang daryodek bo'ladi o'zingning foydasini izdama xalq foydasini izda sening foydang xalq foydasi ichida bo'ladi har turlik ishlarni qilib aqli yetilgan ulug' kant begi nima deydi angla bag saodat demakdir xalqqa saodat keltirishi kerak saodat keltirish uchun xalqning qo'sqini to'yg'izish kerak Бәглә түві үнчігі толған деңіздір. Деңізге еқылашқалла бейші керек. Бәглә алтын күміш қаны болған тағдыр. Күміш қаныны қазғалла көп бай болуды. Қара, бәглә пайдылық сехи болышы керек. Дүния халқы ұныңдың тоқтық тепші керек. Эй әл hükümdarı, quyoşdek yoruq bo'l xalq sening soyangda yemak ichmakka ega bo'lsin xudo bo'yningga omonat Бу bu қоғда qo'g'da deb sana Эй, Алей, сен sen o'zingga boshqalarning ko'zi қарап qarab boq bir o'zing uchun qanchilag'on narsalarni to'plading sen uchun dengizdagi guharmi tugamaydi dengiz tuvidagi uncha marvoitlarmi yetmaydi bo'z yer tegidiki oltin kumushni xazinangga yig'isan ko'plab to'playsan tog'larning tegidan chiqadigan go'harlarni ko'lab sanga yetkizgili bo'lmaydi ey pak bo'z yer ustida unadigan donlarni yig'ib san xazina qoznaqlaringni to'ldirasan uchar qushlar mong'ucha maxluqlar suvdiki beliqlar sendin qutulolmaydi ey payli qattiq karvonlaring alma al yurib dunyo kezidi tovor durdun tiyin so'sarlarni to'playsan rumning nafs kimxoblari dunyoning nodir narsalari sanga kasimu xazina qozniqing to'lmaydi arab org'imiqi esil tulporlar bilan eg'il o'qiring to'ldi ko'z qorning to'ydimu qeni tuman minglig'an xil tugilarni to'plading yoyliqlaringda sonsiz otlar o'qirlodi qiychirla turibdi qo'y podalari tog' o'tloqlarga yomrab ketdi qul kinizak xizmatchilarmi nurg'un ay oq ko'ngil taskay tarafda sonsiz qo'tozlaring yoylab yurdi vodilodi bo'lsa buqa siyir o'kizlaring o'tlaydi Qiyg'aladi yuradigan tog' o'shkilari tekilami seningdan qechib qutulolmaydi ey mard pahlavon Арқар, жәрән, бұғы маралла бұмысын, Хаммысы саңы түгімәс озықтыр, әй құш іл. Құлан бә айғыр яки көктекі болсын, Хаммысыны тұтып саңы әкеледу әй батыр. Бөрі, түлке, арслан, эйқ яки тұңгыз сеніңдің құтыланмайды, Аман сенің шикарыңды өліду. Turna, қодай, аққу яки өрдәк, laglak kaklik budina yoki g'oz bo'lsin osmonda uchadigan qora qushlar to'pi seningdan qutulib ucholmaydi ay qeri bo'ri sening ov qushlaring uchar qushlarni ushquzmaydi ishtlaring mong'idiganlarni mong'uzmaydi otiliqlar otisidan ayrilib yolg'iz qoladi oniliqlar onasidan ayrilib yetim bo'ladi shuncha bola dunyoning hammasi butunlay sanga yetishmaydi bular tugamaydi o'zing tugab ketsan ey qudratlik botir faqatla bir geling bir agningni deb dunyoning barcha narsalarini to'plading o'lsang tashlab ketsan dunyo to'plashingning oqibat foydasi nima qara ajal jeningni oladi yiltizingni qirqiydi nazar salsang buning hammasi oshko'zlikdir oshko'zlik bilan echir qilgan shaxslar qachon to'yg'on ko'zi to'q kishi nima deydi angla ko'zi to'qliq boyliqning beshidir oshko'z kishi butun dunyoga ega bo'lsimi uning boy bo'lishi notayin kambag'al deyishidu bu kambag'al kim qanchalik boy bo'lsimi ko'zi osh kambag'aldir osh ko'z kishiga boy bo'lishdan foyda yo'q oshko'zlarga echinqin oshko'z kishiga butun dunyomi ozlik qiladi borig'i qanoat qilg'uchi baxt ichida yashaydi qora tuproq ko'z chaniqini to'ldirmag'icha oshko'z kishining mol dunyoga ko'zi тоймайды. ey ali mening bilganlarim шу edi nemini түшенген босам, шуны саңа aytdim bu so'zlarni aytdim san anglading tegigi yassang ko'ngling ko'zing echilg'ay so'zimni tutsang faqat kelgusida foydasi tegidu agar tutmasang sanga bir yuk bo'lib qoladi aqlliq tili nima deydi angla agar anglasang sanga bir nasihat bo'ladi nasihat kishiga foyda keltiradi nasihatni ulashtir bilguchilar osun agar berilgan nasihatni anglamasa aralashma o'z mayliga qo'yib et yenib turgan o'tni tussin alikning o'dg'urmishqa javobi alik bu so'zlarni anglab yig'ladi dediki ey o'yg'oq kishilarning sarxili ey dili sagak sen endi parog'at bilan yashayotsan Bu bəylik mən üçün bir palaqət boldi. Əmdi mən düşəndim, közüm içildi, özümni özüm otqı taşlabdı mən. Mən toğru yoldun adışıbdı mən, mağa toğruluq yolunu eytib bərdin. Ey odğurmuş, əmdi mağa dua qıl, yaxşılıq yolu da Xuda mağa təvfiq bəsin. Odğurmuşның əleyki cavabı. Odğurmuş cavab verib dedi. ey bag xudo sanga tavfiq basun tilkingga yet aql bilan g'ayrat qilib havoyi havasni bosqin havoyi havasga berilsa kishi bekorchi bo'lib ketadi seni tugash tugashtirguchi vujudingning lazzatidir vujudingning qilmishi sanga bo'ysunmaslikdir bu dunyo kona naati qiyridir och qiliqlari bilan talay baglarni nobud qildi seningdek mard baglardan talaylarni qiyritdi bu dunyo senimi uzoq yashatmaydi ular ketib bu o'rin sana qoldi vaqt kunlarni behuda o'tkazma hozirlik qilib qo'y ey ali o'limingni unutma o'yg'on shubhilanma саңыма өлім пәйті тез kelidu. Әй, әлей, өзіңні ұнытма, ойлан. Әгер өзіңні ұнытсаң, әслінге нәзір сал. Әгер бұ ішкі нәрсені кім ұнытса, u to'g'ri yo'ldan yiroqlashidi o'zini tushungan havasni aqliga bo'ysundirgan kishi nima deydi angla o'limingni unutma go'r sening mangulik yurtingdir o'zingni unutma degan nasihat esingda bo'lsin Sen manidin to'ralgan men deb maqtanma vujuding men deb maqtansa ani sening o'rning deb ayt bu o'lim pistirmida turadi ko'rinmaydi oldingi kelmoqchi bo'lsa hargiz adishib qolmaydi tirik odam uchun boshqa hech qanday qiyinchilik bo'lmag'andimi faqat bu ochiq o'limga nazar silish kifoya edi o'lgandan keyin qora yer qetida chirib ketishning o'zimi yetarlik edi uningdan boshqa yana bir necha ish boki o'limga yo'l ichilg'inda ularning hammasini ko'rasan bu holni biladigan aqlli kishi qandoqmi xotirjam uxlay oladi qandoqmi maishat qiladi bilim berguchi bilim bilen himmatini yüksek tutqichi nima deydi angla himmatingni buyuk qil ko'nglingni yüksek tut bu dunyoni tashla uningdan umidingni üz. bu dünya zindandır uning ichi ilanı to'lgan Bunu taşla yoruk hakiki dunyoga yetishgin pok jonning qepi qori yer bag'ridir sen qari yer qepiği kirgüçi ey sehi. Bu dünya qarangı quduqu oxşash zindandır ki, bala qaza, japa mushaqqat hammasi bu yerga to'plangan. Zindanda turib qandoqmi rohat ko'ralaysan? Ko'nglingni, aqlingni berib nimani orzu qilasan? Bu bir uchum qora tuproqni tashla. Ulug' mangu makonni izda. Sarobning nima hojati? bu chang to'zan tumandin o'zingni yuqori tut pok mangulik makonni izda ko'zingni och san ming yil yashsangmi baribir o'lasan ey kunim o'lim bir kuni kelib yoqangdan tutudi mol dunyo qanchalik ko'paysa uning bosh og'riqimi shunchalik ko'paydi ey mard o'g'lon kishi necha ming yil yashashni orzu qilsami orzu va ehtiyojlariga tamoman erishaolmaydi bu zamon o'qidin ko'ngli yorilangan kishi nima deydi angla ey oq ah ko'ngil kishi butun orzusiga yetib to'liq ming yil yashasimi ehtiyojliq narsalarga tamoman erishaolmaydi orzu qilg'uchi hammaning tal bo'lishini tilaydi tiliki tal bo'lganda o'zimi haqiqatan tugaydi so'zning foydasi ko'p so'zlashda yoki so'zni tingirqab ko'p anglashda emas so'zning foydasi shuki anglagan so'zingni ko'nglingda tutib amal qil va o'zingni to'g'ri yo'lga sol man ko'p so'zladim sanmi tamoman anglading so'zimga amal qil uning foydasini ko' tilim o'zini tutolmadi ko'p so'zlab qo'ydi so'zim kemaymidi lekin e'tibori kemaydi Ey Ali, Xuda sana tavfiq bəsin. Köp yaxşılıqlarga qol yetküzgin. Tangrim tilikingi yetküzsün, seni qoğdusun. Ey Ali, meni mu duada unutup qalmagin. Odgirmiş sözünü tüketti ve öğrü turdu. Ali onu tutup azraq olturgun dedi. Yemek içmek keltirip, türlük gızalarını koydu.'' ozg'ini tetib boq ay yaxshi kishi dedi o'dg'irmish qo'lini uzitib tegishlikini oldi yemak ichmakdan ozroq eg'iz tagdi andin tomoqdan qo'lini totib ortiqcha yemidi allohning nomini atab rabbiga shukur qildi o'dg'irmish o'rnidan qopib salom qildi aligmu salomiga javob berib o'rnidan turdi o'dg'irmish u qaytib chiqdi ali kaynidan chiqib uzitib qo'ydi ali bilan qorishib turib xo'shlashdi qo'l elishdi ali qayg'urg'an holda qoldi u yerdan yana tog' tarafga qarab mangdi Qerindishi uning qo'lini so'yib xiligicha billamangdi. O'dg'irmish qerindishini qaytirib qaytiribyotdi o'gdilmishmi xo'shlashib yinib keldi ko'ngli yerim bo'lgan holda uyiga yetib keldi g'am qayg'u bilan ko'ziga uyqu kammidi sharqdin quyosh bosh ko'tarib o'rladi dunyo to'liq oqqu rangiga kirdi quyosh o'rnidan qopib ko'ksini egiz ko'tirdi butun dunyo kofur tusiga kirdi dunyo farishta yuzidek nurlandi osmon yuzi kofur chechilgandek bo'ldi o'gdilmish yana to'shakdan qopdi tahorat ilib pok ko'ngil bilan namoz o'qidi to'nni kiyib otlanib uydan chiqdi u yerdan saroyga qarab mangdi etidan tushib saroy ichiga kirdi ali uni chaqirdi u kirib aliga ko'rindi alining o'gdilmishga suoli ali avval o'dg'urmishni so'radi qanchalik turg'inini va qachon ketganini surishti qildi alik yana dedi ey o'gdilmish endi mening yegan ishim zahar bo'ldi bundan keyin qandoq yashashim kerak qaddim pukildi endi dast turolmayman endi bag bo'lishning xalq yukini ko'tarishning nima hojati bu qayg'u andishilar dilimni vayron qildi askar xizmatchilar bo'lmasa xalqni boshlig'ili bo'lmaydi Bəglik işlərinin həmməsini bəg işləb ketənməydi. Əskər xizmətçi tutsa, şübhəsiz мал dünya керек buludu. Bu nərsələr bulmasa, әл ətrafınqı yığılmaydı. Qoşunğa başçılıq qılıb bəg işi bilən yaşayan kişini mi аңла. anla. Xəzinə əskər xizmətçilər bəglərinin küçüdür. Bu ikkisi bilən kişi düşməndən ала ala Bu ikkisi bilan bag ustunlikka ega bo'ladi. Bu ikkisi birlashsa, bagning toj taxti ulug' bo'ladi. Askar xizmatchi to'plashgan nurg'un mol dunyo kerak. Mol to'plash uchun jafo chekishga to'g'ri keladi. Mening birli bo'yim, birli kelim ba Nima uchun shuncha bola xalq yukini bo'ynimga ortib olaman? Qanchalik kambag'al bo'lsam, kishi oshqonmaydi. Bu ölüm hayat kişinin öçünü aladı.